İnşallah dindən e, çıxardan böyük şirk və böyük şirkin növlərinin birindən danışmaq istəyirəm, bir növündən. E, o, bir növündən danışmaq da inşallah e, səbəb odur ki, hal-hazırda və bundan əvvəl də bu, həmən bu, bu növ hansı ki, danışadan bu barədə əhl-i sünnətə, əhl-i sünnə və cəmaətə intisab olan, özünü mənsub edən firqələrin əksəriyyəti bu şirkə düşüblər və bu şirk səbəbi ilə müşrik olublar. Hansı şirkdir o? Təvəssül şirki. Təvəssüldə şirk. Təvəssül nə deməkdir? Təvəssül sözünün mənası özü ilə kiminsə arasında vasitə qoymaq, qoy, qoyulan vasitənin vasitəsilə ikinci tərəfdən kömək istəmək. Təvəkkül sözünün lügəti mənası bu deməkdir. Və təvəkkül dua üzərində baş verir. Dua da dua sözünün mənası sarmaq. Sarmaq deməkdir. Ancaq e, bu dua ibadətdir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əd-dua huvəl ibadə. Dua ibadətdir və sonra ayət oxuyur e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qala rabbukum ud'uni." Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, əstəcib ləkum. Sizin dualarınıza cavab verim. İndellezine yestekbirun an ibadati feyadkhulun cehenneme dakhilin. Cehenneme mənə ibadət etməkdən, mənə ibadət etməyə təşəbbürlüklərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəl olaraq gedəcəklər. Ayətin əvvəli ilə, ayətin əvvəlində Allah Subhanahu taala duanı əmr edir, sonra isə ibadətə zikr edir. Yəni ayət ayət açıq aydın göstərir ki, dua ibadətdir. Bu səbəbsiz də sualın üzərində baş verir. Təvəssülün əhlüsünlə və cəmaət alimlərinin bölgüsünə görə caiz olan, bidət olan və şirk olan yerləri var. Və bu təvəssülün caiz olan yerleri, icazəli olan yerleri dördür. Təvəssülün caiz olan yerləri dördür. Və sonraki iki təvəssül, kömək istəmək, şirkdir ve bir, bir de üçüncü bidət olan təvəssül növü var. Bu növlərin, növlər hamısı bir yerə yığıldıqda cəmid eləyir 7. Deməli 4 dənə caid olan yer, bir, e, iki şirk və bir də bidət olan yer. 4 dənə caid olan yerlər, təvəssülün caid olan yerləri əhl-i sünnət alimləri deyirlər ki, Allah subhanət hələ dua edərkən, Allah subhanət və tealənin Quran və sünnətdə zikr olunan adlarından istifadə edərək dua etmək Allah subhanət hələnin. Allah subhanət hələnin istəyilən şeyi Allah subhanət hələnin adını zikr etməklə istənilir. Məsələn, Allah Subhanahu al çəkilir, Ər-Razzaq və sonra Allah Subhanahu ruhu istənilir. Və yaxud da Allah Subhanahu Şəfi adı çəkilir, sonra Allah Subhanahu şəfa istənilir. Bu yəni caiz olan bir növüdür təvəkkülün. İkinci caiz olan növü insanın təvəkkülün caiz olan forması salih əməllər. Salih əməl öyrədiliyində təvəkküldür. Yəni Allaha yaxınlaşdıran bir şeydir. Məsələn, namazdır, zəkatdır, orucdur. Bu da caiz olan yeridir təvəkkülün. İkinci, Üçüncü təvəssülə zaid olan yeri təvəssül edən kəs Allah subhanətələ dua edərkən etdiyi hər hansı bir salih əməli dilinə gətirməyi. Bunu da dəlli Buxarı müslümdə keçən hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.v məşhur hədisdir ki, bu üç nəfər insan mağarada mağarada dincələn vaxtı sağ tərpəni, baş tükür, qayan mağaranın ağzı bağlanır. Bunlar hər üçü Allaha dua edir. Biri duasında deyir ki, bir Mənə əmanət edilmişdi, əmanəti deyir, xəyanət eləmədim. Buna görə məni kömək ol zinanı. Yəni biri duasında deyir ki, mənə əmin qızdı bir gəz zina eləyək. Mən zinanı sənə görə etmədim. Mənə buna görə kömək ol. Bir başqası da valideynlərinə yaxşılıq, yaxşılıq eləmişdi. Onu bunu duada dilinə gətirdi. Allah Subhanahu taala bu mağaranın qapatıldı, bunlar tutdular. Bu dəlildir ki, insan yəni Allah Subhanahu taala dua edəndə öz hər hansı etdiyi bir əməli duada yəni dilinə gətirə bilər. Bu təvəkkülün üstündə zahir olan yeri idi. Dördüncü caiz olan təvəssülün yeri isə, yəni bir insanın başqa bir başqa bir salih insanın təvəssüldə sağ ikən vasitədir. Bir insana deyir ki, mənim üçün Allaha dua et. Bu da caizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə çor bir müsəlman gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir, Allaha dua elə gözüm açılsın. Bu caiz bir şeydir. Və yaxud da yağışın olmayan dövründə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən təvəssül edirdilər. Sahabələr deyirdilər ki, dua et yağış yağsın. Yəni bu sonra da baş verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Buxar Müslümdə keçən hədislərdə, məsələn, Ömər bin Xattab radiyallahu anhu yağışın yenə qıt olan dövründə Peyğəmbər s.ə.v-in əmsin, əmsi Abbasın, Abbasa müraciət edir ki, Allaha dua elə gilən yağış yağsın. Və yaxud da Muaviyyə, Muaviyyə bin Əbu Sufyan radiyallahu anhu Şamda yaşayanda Şamda quralıq olur. Yəzid bin Əsvəl adında sahabəyə müraciət edir ki, Allaha dua elə yağış yağsın. Bu da zahid, tərsinin dördüncü zahid formasıdır. Təvəssülün Qaid olmayan yerləri, yəni Allahdan başqasından birbaşa istəmək, Allahdan başqasından Allahın qadir olduğu bir şey istəmək şirkdir. İkinci, təvəssülün şirk olan yeri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi və yaxud hər hansısa bir salih insanı dünyasını dəyişdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi çağırıb demək ki, Allahın rəsulu, Allahdan mənim üçün filan şey istə. Bu da şirkdir. Üçüncü təvəssülün bidət olan yeri, hansı ki, bu bidəti dindən çıxartmır. Bir insan Allah subhanə teala'ya dua edərkən Peyğəmbərin xatirinə və yaxud da hansısa bir salih insanın xatirinə mənə filan şey ver, bu bidətdir, dindən çıxartmır. Əsas indi əhl-i sünnətin, əvvəldə qeyd elədim, əhl-i sünnətin, əhl-i sünnətə mənsub olan firqələrin şirkə çıxdığı yer əsas. Təvəssülün ikinci bir yaxşı qeyd, qeyd etdim şirk olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çağırıb, Peyğəmbər s.ə.v çağırıb Peyğəm və demək ki, mənim bu istəyimi Allah tapdı. Bu fikir. Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah Navaqidül İslam, İslam pozan 10 dənə maddə ki, yazıb, 10 dənə İslam pozan şey. O həmin 10 maddənin ikisin, ikincisində deyir ki, mən kim cəalə beynəhu və beynəllahi və faiz. Kim özü ilə Allah arasında vasitələr edər, yəz'uhum, onlara dua edər, çağırar və yəsəluhumu şəfə'ə onlardan şəfayət istəyər və yətəvəkkələ aleyhim. Onlara təvəkkül edər kəfərə icmən. Bu şəxs icma ilə kafirdir. Bu insanın Peyğəmbəri çağırıb, Peyğəmbərdən şəfayət istəyən insanın etdiyi bu əməlin küfr olması, yəni birinci bu əməlin küfr olmasını subut edən ayətlər ondan ibarətdir ki, Allah subhanətə ala Əraf surəsində Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, qul, de, lə əmliku li nəfsi nəfən və lə darran, illə mə şə Allah. De ki, Allahın istədiyindən başqa mən özümə nə bir fayda verə bilərəm, nə də bir zərər verə bilərəm. Ləv kuntu a'ləmul qeybə ləstəstərtu minəl xeyr. Əgər qeybi bilsəydim, çoxlu xeyr əməl edərdim özüm üçün. Və mə məsləniyət su. Və mənə heç bir deyil, pislik toxunmazdı. İn ənə illə nədirun və bəşirun li qovmin yu'minun. Mən iman gətirən bir qövm üçün qorxuzanam və müjdə verərəm. Bu ayət dəlildir ki, Allah subhanət hala Peyğəmbərə əmr edir ki, de ki, mən zərər fayda verə bilməyə malik deyiləm. Deməli, bu ayət dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v-də zərər vermək, fayda vermək qabiliyyəti yoxdur. Başqa bir ayətdə Allah subhanət deyir ki, Yunus surəsində 106-cı ayətdə deyir ki, وَلَا تَدْهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ Sənə bir fayda, nə də bir zərər verə bilməyəni çağırma. Allah subhanətələ deyir. Deməli, əvvəlki ayət dəlildir ki, Peyğəmbər zərər fayda verə bilmir. Bu ayətdə isə Allah subhanətələ deyir ki, sənə nə fayda, nə də zərər verə bilməyəni çağırma. Peyğəmbər s.ə.v girir bunun içərisində. Çünki Peyğəmbər s.ə.v zərər fayda verə bilmək qabiliyyətində deyil. Ayətin ardında Allah subhanətələ deyir ki, və in fəəltə, əgər etsən, idən فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ Deməli, sən zalimlardansan. Burada keçən bu zalimlar kəlməsi, yəni اِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ yəni minəl müşrikin, müşriklərdənsən. Bu zülüm, hansı zülümdür? Böyük zülümdür. Allah subhanət hala deyir ki, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنْ عَزِيمٍ Şirk ələmətli bir zülümdür. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-i çağırmaq və Allah subhanət halanın, Allah subhanət halaya aid olan bir şeyi Peyğəmbərdən istəmək, öləndən sonra şirkdir. Allah subhanət hala başqa bir ayətdə deyir ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Onlar nə zərər verə bilən, nə də fayda verə bilməyəni ibadət edirlər. Və yəqulunə və deyirlər ki, hə uləi, bunlar şüfəəunə indallah. Allah yanında bizim şəfaatçilərimizdir. Qul ətunəbbihunə Allaha bimə lə ya'ləmu fissəməvati vəl-ard. De ki, siz səmalarda Allahın özünün özünə bilmədiyi bir şey xəbərin verirsiniz. Sübhanəhə və Teala əmmə yüşrikun. Allah onların etdiyi şirkdən nöqsansızdır və uzadır ayətin nazil olduğu Məkkə müşrikləri Latı mənası üzəni çağırırdılar. Onlar da salih insanlar olmuşlar. Və onlardan Allaha, Allahın aid olduğu şeylər onlardan istəyirlər. Allah subhanət hala bunların etdiyi əməli deyir ki, yəbuduna, ibadət edirlər. Bu ibadət şirk. Və deyirdilər ki, onlar bizim vasitəçilərimizdir. Allah subhanət hala deyir ki, onlar yəqulunə həulə şüfəəvnə vasitəçilərimizdir. Sonra Allah subhanət hala deyir ki, bu Allahın özünə bilmədiyi bir şeydir samalarda və yerdə. Ayətin axırında isə Allah Subhanahu taala deyir ki, "Subhanahu va taala amma yüşrikun." Allah onların etdiyi şirkdən uzaqdır. Deməli bu şirkdir. İndiki dövrdə də biri peyğəmbəri çağırır. Deyir ki, mənim vasitəsimdir. Mən buna deyirəm, peyğəmbərə Allah şəfaət verib. Mən də onu peyğəmbərdən istəyirəm. Yəni zaman dəyişir. Allahı çağıran, mənası çağıran deyir ki, mən İbrahim əleyhissalamın ümmətindənəm. İndi də Allahı mənası çağırır. E, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırır. Şəfaət istəyir. Deyir mən əhlüsünnə vəl cəmaatım. Yəni, heç bir fərq yoxdur, zaman dəyişir, şirk həmən şirkdir. Çünki şəfayət hədisə görə Peyğəmbər s.ə.və verilir. Qiyamət günü ümmətindən olan, ümmətindən olan günahkarlar, günahları olanlar üçün Allah subhanətə icazə verdikdən sonra şəfayət bu hədisdə gəlir, şəfayət edəcək. Bu qiyamətə aid olan şeydir və kimə şəfayət edəcək? Allah subhanətə ayətdə deyir ki, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى Allahın razı qaldığından başqasına şəfaət etməyəcəklər. Və yaxud da başqa bir ayətdə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Kəm min mələkin fis-səmavati la tughni şəfaətuhum şey." Səmalarda nə qədər mələklər var ki, onların şəfaəti heç bir fayda vermir. İllə yalnız min ba'di an ya'zanallahu limen yasha və yarda. Yalnız Allahın izin verdiyi, istədiyi və razı qaldığı şəxsdən başqa. Yəni bu da qiyamət sınıracaq. Allah Subhanahu taala o şəfaəti istədiyi qulsun istəyəcək sonra rəvə, sonra izin verəcək ki, ona şəfaət olunsun. Yəni, heç bir şey, heç bir Peyğəmbərin şəfayəti belə, yəni Peyğəmbərin öz istəyinə olmayacaq. Allah subhanələ istədiyi kəsin olacaq. Və şəfayət e, deyil, deyən, əks tərəf cavab verəndə deyirlər ki, yəni Peyğəmbərə Allah şəfayəti verir. Mən də Peyğəmbərdən istəyirəm bunu. Allah subhanələ şəfayət haqqını Peyğəmbərə verir. Bu, qiyamətdə olan bir şey, qiyamətdə baş verən bir şeydir. Ancaq Quran ayətlərində Allah subhanələ, məsələn, Zümər surəsinin 94-cü ayətində deyir ki, qul Lillahi şəfəəti cəmiən. De ki, şəfayətin hamısı Allahındır. Əgər bir şeyin hamısı Allahındırsa, onu da Allahın özündən istəmək lazımdır. Allahdan başqasından istəyəndə, məsələn, ruzi, ruzi Allah subhanətələ aid olan bir şeydir. Ruzunu Allah verir. Allahdan başqasından ruzi istənəndə şirk olursa, şirk olursa. Deməli, şəfayətin də cəmi ayətə görə Allaha aidsə, Allahdan başqasından istənəndə nə olur? Şirk olur. Məsələn, Allah subhanətələ ayətə deyir ki, Leyse ka mislihi şey. Onun mislinde hiçbir şey yoktur. Ve huve semi'un basirun. Ve o eşidir, görür. Ayetin evvelinde değil ki Allah subhanahu teala Allah'ın mislinde hiçbir şey yoktur. Sonra diyor ki eşidir, görür. Biz de eşidip görürüz. Mütlək bunu, burada ayetin bu hissəsi təvil olunur. Ve təfsirçilər deyirlər ki, yani eşidir, görür, bizim eşidib görmemiz kim yok? Yani Allah subhanahu teala'nın eşidib görməyi kamildir. Bizim, bizim eşidib görməyimiz də naqisdir. Bizim eşitməyimiz, görməyimizin məhdudiyyəti var. Hara, hara qədərsə görürsən, hara qədərsə eşidirsən. Ancaq Allah subhanət eşitmək, görmək sifəti kamildir, hər yerə aiddir. Peyğəmbəri çağıran birisi, Peyğəmbər s.ə.v çağıran birisi. Məsələn, eyni vaxtda Peyğəmbəri biri burada çağırır, biri başqa bir şəhərdə çağırır, biri başqa bir ölkədə çağırır. Düzdürmü? Peyğəmbər sağlığında onu 10 on insan çağırsa eyni vaxtda, onlar eşitə bilməzdir. Öləndən sonra 10 10 nəfər, 20 nəfər, 1000 nəfər Peyğəmbər müxtəlif yerdə çağırırsa, və etiqat edirsə eşidir, bu insan istəsə də istəməsə də Allah subhanətə alanın o kamil ki, sifəti var, eşitmək, görmək, hər yerə əhatə edir. O sifəti Allah subhanətə aladan alır, verir Peyğəmbər s.ə.və. Bu da nə olur? Şirk olur. Allah subhanətə ala başqa bir ayətdə deyir ki, Ənam surəsində وَأَنْزِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ Onunla, yəni Quranla Rəblərinin huzurunda həşr olunmaqdan qorxanları qorxud. Leysə ləhum min dunihi valiyyun və lə şəfi'un. Onların, yəni iman gətirənlərin Allahdan başqa heç bir vəlisi yoxdur və şəfayətçisi yoxdur. Allahdan başqa Allah Subhanahu taala deyir ki, iman gətirənlərin heç bir şəfaətçisi yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfaət haqqı verilir ki, qiyamət günü qullarına şəfaət edəcək. Ancaq məsələn hədisdə İmam Əhmədin Müsnəddə rivayet etdiyi, Əbu Davudun rivayet etdiyi hədisdə, Şeyx Albani səhihləşdirdiyi hədisdə ki, məşhur hədisdir ki, bu avan veriləndən sonra biz zikr edirik. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən qalə hinəmə yətməun nidə, kim azanı eşidən vaxt desə, Allahümmə rabbə həzihi dəvəti təmə və sələtil qaimə. Ey bu tam dəvətin sahibi, bu qılınan namazın sahibi, əti Muhammədən əl-vasilətə vəl-fədilətə, Muhammədə o vəsiləti ver, şəfayəti və ona fəziləti ver, məhmudan, tərifli olan o vəsiləti, şəfayəti ver ona, əlləzi və əsəhu, hansı ki ona vəd etmisən. Hədisin sonunda Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, illət ləhu şəfəəti yovməl qiyamə. Bu zikri daim edən adamdan sonra qiyamət günü mənim şəfayətim ona halal olar. Yəni Peyğəmbər s.ə.v baxmayaraq ki, Allah ona o şəfayəti vəd edib, yenə də ümmətin örgədir ki, bu şəfayəti Allahdan mənim üçün istəyin, onu mənə versin. Və bunu çox etsin, bu duanı o şəfayəti sənə ola bilsin ki, yəni aid oldu sənə, sənə, sənə nəsib oldu. Yəni Peyğəmbər s.ə.və çox fəzilətlər verilir. Məsələn, Ayətdə Allah subhanət hala deyir ki, İnnə ətəynəkəl kəvsər, sənə kövsəri verdik. Kövsər cənnətə bir irmal verdik, deyilmi? Yəni, bunu Allah subhanət hala Peyğəmbərə bu ayətlə verir. Ancaq kövsəri Peyğəmbər s.ə.vələndən istəmək olarmı? Olmaz. Kim desə ki, ey Allahın rəsulu, sarı Peyğəmbər s.ə.v desə ki, ey Allahın rəsulu, kövsərin qırağında mənə bir yer ver, müşrik olar. Düzdürmü? Kövsəri Allahdan istəmək lazımdır baxmayaraq ki, Peyğəmbərə verilib. Həmçinin də şəfayət. Şəfayət haqqını, o fəziləti Allah subhanətələ Peyğəmbərə verir. Ancaq şəfayəti kimdən istəyirdi? Allah, Allah subhanətələ özündən istəyirdi. Peyğəmbərin özündən istənəndə şirk olur. İnşallah danışdığım bu qədər. Subhanək Allahım və bihəmdə əşəd ən la iləhə illə ənd əstəxfirə və ətubu iləyək.